Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка добрага вечару сёння для шпацыру па мінску якога больш няма часткова прынамсі свой маршрут прапануе мастацтвазнаўца гісторык яго сурскі добрага вечара Ягор добрый вечар, Егор. Добрый вечер перад тым як э, пяройдзем непасрэдна да вашага маршруту хацелася б высветліць такія пэўныя акалічнасці вы сам мінчук у якім пакаленні ну калі э, лічыць что частка ўжо э, гэтай тэрыторыі яна стала горадам то тады можа і ў пятым і ў шостым і нават далей а А калі вось па лініі бацькі, дык гэта пасляваеннага часу, калі вось э, прыехалі э, сюда моя бабуля, спачатку яна прыехала ў берасце і жыла. Это прабабка моя верасурская дзіцячая пісьменніца, а пазней яна пераехала ў э, мінск і вось мой дзядулі яе сын ён ужо стала пражываў у мінску мастацтвазнаўца э, дызайнер вось бацька і я атрымліваецца вось ну можна лічыць так сказаць чавёртае пакаленне хаця для мяне э, такімі сапраўднымі э, мінчукамі вось я лічыў заўсёды тых э, людзей якія яшчэ заспелі у даваенны мінск их которого першым пакаленні і ганарацыі я меншук <laughs> а вы яшчэ хацелі каб ажатуль Ну, у мяне вось э, такая свядомасць, што я Мінчук э, я б сказаў вельмі позна прыйшла вось літаральна некалькі э, гадоў таму чаму як так ну вось так сталася праз успаміны вось іншых людзей што вось я паспрабаваў так убачыць горад вачыма іншых людзей і ён мне падаўся цікавым Таму што шчыра кажучы вось мне і у у юнацкія гады не было уласціва вось тое што э, рухае вось адкрываць горад э, вывучаць даведвацца просто падарожнічаць па ім я дастаткова так асцярожна ставіўся горад мне нават вось пэўны час таким небяспечным уяўляўся а пазней вось калі я пачаў цікавіцца разумець гісторыю яго вось і прыйшло такое сведамленне что вось літаральна гэта мой родны горад я магу ганарыцца я штосьці такое было і ўжо назапашана сям'ёй у Э, у гісторыі гэтага гораду таму вось я адносна недавно пачаў лічыць сапраўды яго са сваім горадам але вы вучыліся ў каледжы аб'яданага свету калі памыляюся в італі і маглі б спакойна як гэта робіць некаторыя застацца там чаму вы верну чым такі прыцяганне для вас мінск что вы вярнулись ну это таксама магчыма паўплывала на тое что вас я не адразу прыйшоў вось до да гэтага ўсведамлення что у Э, гэта мой горад не з-за таго что я абіраў там дзе жыць гэтак далей просто пашанцавала что я меў магчымасці пажыць і ў італіі і ў варшаве і ў берерліне і ў брусселі восьось э, ведаю вільню адносна неблага і і вось э, гэта просто такая магчымасць параўнаць але у мяне заўсёды было такое перакананне что трэба вяртацца что варта вяртацца і калі я ўжо гэта адчуў что вось я мінчанин я таксама ну можна сказаць больш актыўна пачаў сябе тут реалізоўваць і у нацыянальным гістарычным музеі працаваў зрабіў некалькі таких резонансных проектаў выставаў вось зараз цікаўлюся гісторыі гораду у сувязі з навучаннем у аспірантуры інстытуту гісторыі акадэміі навук Ну мне падаецца что вось э, усведомамленне того что ты з'яўляешся э, часткай гораду э, часткай нейкай такой прасторы таксама прыходзіць з часам але і павінна быць падмацаана падмацавана пэўнымі такімі крокамі дзеямі і я до гэтага імкнуся А калі скажем жылі вось у берерліне у варшаве ці бывае калі ў вільні знаходзіць знаходзіліся у э калі ўзгадвалі мінск вось якая картинка усплывае адразу мінск якая картинка Ну вы ведаеце дастаткова э, цяжкае пытанне паколь паколькі у прынцыпе і калі браць у архітэктуру гэта вельмі кантрасныя гарады вось все гэтыя гарады і штосьці агульнае мне э, цяжка было убачыць э, Таму что ну мінск таксама ён насамрэч вельмі адметны горад і і параўноўваць яго з чымсьці з нейкім іншым горадам дастаткова складана але хутчэй за ўсё калі нават і з'яўляліся так такія ўспаміны ці ностальгія гэта хутчэй за ўсё асабістыя нейкія мясціны звязаныя з аўтабіяграфій ну дарэчы вось калі казаць пра тое што э, там дзе пабудавалі сёння у нацыянальную бібліятэку якраз таки да аўтабіяграфічных пунктаў вашым маршруце я прапаную звярнуцца крыху пазней а зараз э, звернемся до да 1778 года акурат адсюль э, стартуе наш маршрут мінск паводле люстрацыі 1778 году пасля пажару Я думаю что варта было б распавесці для слухачоў увогуле мінск 1778 год что гэта за мінск что за пажар мне пашчасціла выявіць у вільні то зноў-такі вось чаму цікава займацца нашай гісторыяй, што шмат вельмі дакументаў раскідана па розных архівах, розных гарадах замежных. І гэтая праца пошук дакументаў спалучаецца яшчэ і з падарожжамі. І вось такі дакумент э, я выявіў у вільні, Гэта люстрацыя альбо рэвізія гораду пасля пажару. Звычайна такія рэвізіі Э, складаліся дзеля таго, каб э, вызваліць э, людзей ад падаткаў, якія пагарэлі, якія пацярпелі і натуральна, што яны проста гэтыя падаткі не маглі выплочваць. Таму складалася такая рэвізія, але э, трэба сказаць, што пажары на вялікі жаль дастаткова часта з'явы былі ўвогуле ў беларускіх гарадах у 18 стагоддзі і раней таму у пажар здарыўся горад пацярпеў істотна але вось дзякуючы рэвізіі дзякуючы ілюстрацыі мы валодаем пэўнымі такімі цікавымі звесткамі якія нам дапамагаюць вас сфарміраваць уяўленне пра гэты горад якім ён быў на тыя часы э, і вось тое што звязана з пажарам акурат э, пагарэў будынак у э, і э, там ёсць такое краткае апісанне гэтага э, будынку, э, дзе праводзіліся паседжанні галоўнага трыбунала ВКЛ. А вось такая роля яна ўжо вылучала горад. І таму сапраўды вось гэтая э, сталіца была відаць наканавана вось гэтай гісторыі і адзін з такіх элементаў, які вывучаў вылучаў гэты горад сярод іншых вось, правядзення э, паседжання галоўнага трыбунала вКл які адбываліся да такое права мінск меў да сярэдзіны 18 стагоддзя Ну і вось гэты будынак згарэў таксама ў гэтым пажары яго такое э, ёсць у э, апісання э, вось што это вялікі будынак сенямі ганкам печамі і комінамі адзін цябе э, дома дзе ён прыкладна э, знаходзіць гэта тэрыторыя мінскага замку мінскі замак увогуле слова замак мы разумеем перадусім нейкія абарончыя збудаванні Ну і гэта правільна а па затым замак яшчэ мае такі сэнс проста гарадской адміністрацыі то Зразумела, што у 18 стагоддзе гэтыя гарадскія ўмацаванні яны ўжо не выконвалі такой ролі стратэгічнай абарончай, але э, само месца за ім э, замацавалася такая назва і там размяшчаліся усе адміністрацыйныя будынкі. Адміністрацыя гарадская. Гэта калі э, сёння э, фактычна гэта вось, Э, скрыжаванне неміі і пачатак э, праспекту пераможцаў вось дзе э, гэты ўваход у метро і вось гэта гэта тэрыторыя за так, гэта славная тэрыторыя чаго толькі не адбывалася на ну, там акурат быў пабудаваны на палат спорту свой час і тады гэтая замкавая гора была зрезана фактычна чым ну, была нанесена такая сур'ёзная э, страта археалагічнай э, спадчыне гораду і гэта трошачки вось так ну змяніла вось гэта ўяўленне вось пра горад замкам э, вось з такой кропкай і на тэрыторыі замку вось адбыўся гэты пажар у Вось. І э, люстрацыя яна дае такі пералік жыхароў, якія страцілі сваю маёмасць, чым яны займаліся. Увогуле уявіць, што такое пажар на тыя часы, калі людзі фактычна былі э, бездапаможныя, яны э, складана вельмі было ўвогуле гэты пажар як бы лакалізаваць і, нават у дакуменце тут прыводзіцца дзве катэгорыі пацярпелых. Адна катэгорыя гэта у каго ўсё дашчэнду просто згарэла. А другая катэгорыя, якія просто вось каб ну, неяк блакаваць гэты агонь, каб спыніць яго распаўсюд, просто разбіралі свае будынкі. Таму што іншых шляхоў не было. Яны расцягвалі, разбіралі свае будынкі, каб агонь не распаўсюджваўся. Нават там пазначана ў дакуменце півым і мёдам тушылі огонь что вось э, стратегі трэба было мець э, піва Ну, і, і мёду каму ну, было тушыць гэта адзіны можа сродак э, доступны быў каб просто вось спыніць гэты огоньнь але фактычна і яны нават усё страцілі усю сваю маёмасць тому что э, можете уявіць калі пачынаць вось стыхійна у такім хаосе просто разбіраць дом э, сваю маёмасць каб просто огоньнь не распаўсюджваўся вось кажа было шмат пажараў ці вядома что было асноўнай прычынай гэтых пажараў ну у калі уявіць увогуле на тыя часы якія былі сродкі супраць пажарнай бяспекі канешне людзі былі ну не падрыхтаваны до да гэтага а по-другое характар пабудовы калі гэта ну мураваныя дамы яшчэ была нейкая большая Э, гаранты а так это в асноўным драўляная забудова і любы недагляд за комінам за вогнішчым а абыгравацца неяк трэба было ён натуральна прыводзіў да пажараў і гэта вось як я вам казаў дастаткова такая частая з'ява і ў іншых беларускіх гарадах просто вось э, на падставе дзейнасці скарбавай камісіі якая праводзіла гэтыя рэвізіі з тым каб у людзей вызваліць ад э, выплаты падаткаў абгрунтавана мы маем вось звесткі аб тым як э, выглядалі гарады чым людзі займаліся і ў гэтым спісе у Э, у асноўным гэта пацярпела тэрыторыя мінскага кагала яўрэйшкае насельніцтва гэта людзі якія займаліся гандлем перадусім і рамяством а такая тэндэнцыя вось калі э, яўрэйскае насельніцтва стала пераважаць у гарадах у пачынаючы дзесьці новасць ну, з 18 стагоддзя з пачатку 18 э, стагоддзя яны ўжо пачалі дамінаваць у гарадах і такімі фактычна гарады вось дзе у Э, евреі займаліся гандлем рамеством і складалі большую частку насельніцтва такі такімі гарады вось дайшлі фактычна ну до другой сусветнай войны і вельмі э, такія экзатычныя нават там сустракаюцца прафесіі Ну калі прадстаўнікі рамесніцтва гэта і злотнікі э, ювеліры і кушніры это працоўкай футры яны займаліся у шмуклеры ці штыхары гэта выраб ніткі золата серабра шмуклер шмуклер альбо штыхар тое ж самае пасаманства вось там ицка пасаманнік скажем вось ён э, займаўся вырабам такой ніткі пазней э, рэчы з іх вырабляліся это, ну элементы вопраткі перадусім э, але таксама і такія дастаткова цікавыя сведчанні як пра іцку э, тандэтніка гэта гандляру рухлядзе вось э, сам ну і так склалася што у сям'і мы вельмі так э, подбіраем і дзесьці старую мэблю заўсёды вось бацька яе рэстаўруе аднаўляе э, ну вось старыя рэчы гэта такая стыхія і вось калекцыянаванне гэтых рэчаў ёсць павага да гэтага дык вось цікава даведацца што папярэднікі гэтай справы былі ўжо у у 18 стагоддзе і вось такія звесткі ёсць у гэтым дакуменце маршруте... як... да, так так ну толькі якая у яго была рухляць на тыя часы калі сёння любы прадмет 18 э, стагоддзя гэта ну надзвычай рэдкі э, экспанаты ці артефакты на тыя часы можна пазайздросціць уявіць што было у гэтага вось гаспадара у нас маршруце 5 э, пунктаў таму мы мусім рухацца далей зробім невялічкую паузу нагадаю нумар для смс 9705 калі маце пытанне на адрас яго расурская дасылайце паведамленне Once upon a time, when I was in high school, I was in love with a lady. She treated me so cool. I was driving a Chevy 72. It had four on the floor, 120 it would do. And I remember Marvin Gaye. somewhere across the sea. I didn't wanna go and fight, girl, cause you really loving me. Мінская брукаванка. Нагадую, што гуляем сёння па мінску разам з мастацтвазнаўцамі гісторыкамі горам сурскім нумар для смс пытання 9705 Вось наступны пункт у вашым маршруце Мачыма ну можа не самы прыемны скажем для вечаровага шпацыру але на мой погляд вельмі важны для памяці для гісторыі гэта мінская гета вядома як адно з найбуйнейшых найвялікшых ва ўсходняй Еўропе калі не памыляюся Чаму менавіта сюды сёння вам хочется завітаць Ну мне падалося что гэта такі па-першае лагічны ланцужок вось мы ад мінску такога рамесніцкага габрэйскага з гандлярамі пераходзім вось да часу калі у Э, горад просто вось ён згубіў гэтую частку э, свайго насельніцтва якая ну была ўсё ж таки вызначальнай э, вось пачынаючы з 18 стагоддзя не толькі для мінска але і для іншых беларускіх гарадоў сталася так чаму вы што гарады сталі перадусім габрэйскімі была такая аб'ектыўная прычына что у пасля э, воінаў спусташальных, каб аднавіць перадусім трэба было аднавіць сельскую гаспадарку і прадастаўляліся вельмі ільготныя умовы валоданне з зямлёй, карыстанне зямлёй, э, чаму такія назвы слабада распаўсюджаны, гэта вызваленне ад падаткаў. І э, людзі, якія э, жылі ў горадзе, яны былі зацікаўлены ў гэтым. Вось яны з'язджалі, а іх нішы запаўнялі габрэі, рамеснікі, гандляры, э, прафесіяналы сваёй справы, якія прыязджалі з Еўропы. І такім чынам вось мянялася аблічча гарадоў. Ну і вось э, калі гэтая тэма яна заснаваная на такой традыцыйным метадзе даследавання праца з дакументамі архіўнымі, тэма гета мне таксама пашчасціла далучыцца да яе вось ужо дзякуючы іншым метадам метадам вуснай гісторыі беларускі архіў вуснай гісторыі улетку праводзіў такі проект па даследаванні э, халакоста па даследаванні мінскага гета і нам пашчасціла яшчэ размаўляць у з людзьмі са сведкамі якія перажылі якія знаходзіліся ў мінскім э, гета у асноўным гэта у людзі якія былі дзецьмі можа дзякуючы свайму ўзросту ім таксама пашанцавала вось гэта ўсё перажыць і гэта надзвычай такія цікавыя шчымлівыя драматычныя але і светлыя але, але за кошт за кожны раз калі думаеш про тых кому далося выжыць у, у, у страшэнны час за кошт чаго то акрамя там магчыма шанцавання э, удавалася некаторым выжыць асабліва дзецям ну вось адна э, з такіх респандэнтак э, Ларыса петровна глебка яе маці загінула а сям'я глебкі вядомага пісьменніка беларускага яе просто ўзялі ў сваю сям'ю і вось і яна ім вельмі удзячная і яна так гэта патлумачыла яна прайшла праз гета яна знаходзіла знаходзілася там маці яе забілі пазней пазней яна апынулася у нямметчыне ўжо са сваёй новай маці дык яна кажа што мне э, пашчасціла таму што я заўсёды сустракала добрых людзей ну, можа гэта на дзіцячыя вочы э, добрыя людзі ну э, яна гэта так менавіта тлумачыць і сапраўды ну часам увогуле стратэгіі выжывання у таких э, сітуацыях цяжка ўявіць але просто один эпізод э, не магу не подзяліцца ён настолькі цікавы э, вось калі у мінск э, прыязджаў э, кубы заступіў э, сумна вядомы гаўляйтер так толькі заступіў у Э, на сваю пасаду э, падполлі вось яны яму арганізавалі такі урачысты э, прыём ну ці мінская грамадскасць і трэба было выбраць такую дзяўчынку якая яму кветкі паднясе і вось уявіце сабе што гэта была вось габрэйская дзяўчынка якая яму подносіла кветкі вось гэта менавіта Лариса петровна глебка на ёй было сем год яна ну не усведомляла хто гэта что гэта за чалавек яе просто попрасілі поднесці кветкі і пазней у іх дома быў вось гэты фотаздымак і у часы акупацыі уявіце сабе вось такі э, фотаздымак ён просто ахоўнай граматай з'яўляўся что калі прыходзілі з нейкім вопшукам паліцаеце хто яны бачылі гэты э, фотаздымак і адразу разварочваліся то А пазней вось такая гісторыя, што э, ўжо вось э, э, Ніна глебка ёй пра шмат гадоў распавяла, што ўяві сабе ты э, подносіла гэтыя кветкі, а мне прапанавалі, каб у гэтыя кветкі падкласці выбухоўку і арганізаваць такім э, чынам падрыў. Я адмовілася, зразумела, што ты б не выжыла ў гэтай сітуацыі але вось такія ну неверагодна цікавыя гісторыі драматычныя але вось прытым э, вось людзям неяк ну так э, удалося захаваць вось такое ну нейкі аптымізм такое стаўленне станоўчае да жыцця і ну і перадусім перажыць канешне то давайте мы яшчэ крэслем дзе непасрэдна месцілася было некалькі па унутры было гета але сама вялікая дзе было гета ну вось э, гета якое э, тэрыторыі дзе ў прынцыпе яўрэйскае насельніцтва кампактна пражывала гэта пачынаючы вось дзе зараз знаходзіцца гандлёвы дом на немезе і туды э, далей на ракаўскую вось э, э, на тэрыторыю на там дзе ж палірны пасля туды так, так, так, на так, мельніка так. так, так. сёння так, так менавіта вось усе гэтыя вуліцы фактычна гэта такая ну гіганская тэрыторыя нават і туды на пасяленне вывозілі габрэяў з гамбурга з вены і вось мінск стаў э, горадам э, дзе э, было знішчана у большасць э, асноўная абсалютная большасць габрэяў э, венскіх і гамбургскіх паза э, уласна мясцовымі жыхарамі мінска ну вось наколькі і так таксама мы сутыкаліся ўспамінамі што ў прынцыпе выходзіць з гета можна было это не Э, былі такія магчымасці дзесьці прайсці былі такія лазейкі выхады но але... умовно нелегальна ну, нелегальна так. конечно нелегальна але можна было асабліва дзеці гэта рабілі выходзілі з тэрыторыі гета Ну але калі ўявіць что ну вось чалавек выйдзе з гета і што пазней куды ён дзе ён апынецца э, хто яго прыме Ну дзякуючы Богу вось э, знаходзіліся такія сем'і якія ратавалі то Таму што тую ж вось э, згаданую э, Ларысу Петрону глебка спачатку э, вось выратавала так прыняла сям'я бембель э, вось э, вядомага скульптара, таму што жонка засталася ў акупацыі, а муж быў у эвакуацыі, а пазней і, Э, сям'я э, глебкі власна дзе тая ж сітуацыя была што жонка засталася тут а муж у эвакуацыі Ну але вось у гэтых людзей таксама была сувязь пад поллем і гэта можа дапамагала но выратавацца неяк атрымліваць нейкую такую э, аператыўную інфармацыю калі існавала пагроза што такія часы канешне яны вельмі не такія няпростыя для горада. Ну, вось у двухтысячным годзе з'явіўся э, мемарыяльны комплекс мінска гета так званая яма. Чаму так позна на вашу думку да так гэтага што закрывалі э, вочы заплюшвалі вочы на гэта маўляў гэтага не было чаму чаму так позна пра столькі гадоў з'явілася гэтая яма Ну вы ведаеце вось э, гэта канешне элемент такой яшчэ савецкай палітыкі, калі вось такія плямы просто памяці з'яўляліся. Але э, другая прычына таксама у такім антысемітызме, які э, захоўваўся, які існаваў і ў савецкі час. Зразумела, што ён такіх ужо не меў з крайніх формаў, але э, гэта адна з такіх прычынаў, ну і што вось, любая у прынцыпе гісторыя што лічылася что гісторыя там пачынаецца з 1917 году і все і тое што было раней гэта не было цікавым ну это ж і на помніках таксама пазначалася что былі забіты былі э, расстраляныя савецкія грамадзяне і нідзе не удакладнялася что як бы э, перадусім і асноўная мэта была вынішчэнне скажем габрэйскага насельніцтва что ну вось неяк э, так гэта было не вытлумачальна так завуулявана як і дарэчы вось тая ж смерць міхуэлса вядомага актора э, у мінску э, ну былі і справа урачоў ну былі такія званочки былі такія сігналы і на жаль вось такое стаўленне яно захавалася і пазней што сапраўды ну у Э, цяжка ўявіць увогуле скажам что хтосьці можа просто вось так пераследавацца по нацыянальнай прыкмеце гэта ну сёння уявіць дастаткова складана але гэта было ў тыя часы і як на павін ну, мне здаецца сёння таксама распорасы ну, можна канешне гэта здараецца але ў іншых формах і таму вось як напамін вось памяць про халакост то памяць пра гета надзвычай важная рэч ну, разумеце з аднаго боку ёсць мемарыальны комплекс калі можна так сказаць ком ну, ну, комплекс так а з іншага боку сёння там непадалёк будуецца метро Васіх вы ставіце да такога суседства ці не будзе помста як з той жа рэчка неміга якая перыядычна дзячыць нам за метро Ну вы ведаеце канешне, э, конечно памяць яна існуе жыве і ў матэрыяльных аб'ектах так перадусім таму важна іх захаваць але гэта і стаўленне людзей гэта і э, людская памяць скажем у савецкія часы дастаткова распаўсюджаныя былі такія прыклады калі вось просто людзі не давалі руйнаваць царкву ці касцёлы яны просто клаліся спынялі тэхніку і такім чынам у Э, удалося э, ну гэта ўсё выратаваць ну можна сказаць калі гэтага не адбываецца сёння то людзей гэта не хвалюе але іншыя формы ну мемалярызацыі спадчыны яны павінны быць яны прысутнічаюць ну скажем тая ж архіўная праца тая ж э, э зацікаўленасць гісторыі ці тая ж музеефікацыя ну у з аднаго боку натуральны працэс што горад э, развіваецца што ствараюцца такія сучасныя э, і інфраструктура і транспартная сетка таксама тут мы э, мала што можам прапанаваць альтэрнатыўная але з тым каб захаваць памяць ну вось гісторыі мінску такая складаная што у гісторыя яна мэтанакіравана руйнавалася і археалагічная спадчына знішчалася і за савецкім часам ну вось таму тут э, трэба канешне скажем выносіць гэта на нейкае грамадскае абмеркаванне ну на сёння наконт метро позна <laughs> выносіць на меркаванне зробім зараз паузу чарговую пакуль же слухачам нагадаю нумар для смс 9705 клімаце пытанне на адрес яго ресурска пішыце Story. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка нагадваю што экскурсію па мінску сёння ладзіць мастацтвазнаўца экскурсавод не экскурсавода гісторык даруйце егор сурскі нота ну, ўжо экскурсія экскурсавод адразу чамусьці нарадзілася э, далей у нас э, пазначаны пункт мінск пасляваенны першыя гады чым асабістая гісторыка прываблюць менавіта першыя пасляваенныя гады ў мінску так сталася что э, у мяне вось такі погляд на мінск пасляваенны сфарміраваўся дзякуючы у успамінам Арлена Михайловича Кашкуревича, слыннага беларускага графіка, мастака, народнага мастака, які ну, напэўна, няма такой э, мінскай сям'і у бібліятэцы, э, якой не было б кнігі з яго ілюстрацыямі, і вось мы рабілі такі таксама дакументальны фільм пра яго і вось ён дзяліўся сваімі э, успамінамі аб горадзе і і э, яны пазней таксама реалізаваліся матэрыялізаваліся у э, э, шмат якіх э, яго працах э, і э, графі графіка і гэтая графіка вось яна выяўляе не толькі скажем нейкую дакументацыю што вось будынак такі гэткі архітэктура а перадусім вось у Э, такі стан чалавека э, філасофію вось э, гражаніна як горад уплывае на асобу і як чалавек вось ён гэтым тэндэнцыям падпарадкоўваецца становіцца з аднаго боку залежным а з іншага боку можа і свабодным вось ён такія тыпажы гарадскі ў сваіх творах выявіў ну але яго не асабістыя ўспаміны яны цікавыя вось ён яшчэ э, у яго дзедуля працаваў чыгуначнікам яшчэ у мінск прыходзіла дапамога по ленд-лізу у першыя толькі часы э, вызвалення першыя месяцы і вось у яго была магчымасць атрымліваць вы штосьці і з вопраткі і і з часопісаў амерыканскіх вось тагачасных уявіце сабе і канешне гэта вельмі ўплывала на моладзь на пакаленні і э, калі вось так э, глядзець э, адкуль жа з'явіліся пазней вось гэтыя савецкія нефармалы бітнікі то відаць гэта яшчэ была тая вось спадчына ленд-лізаўская да якой людзі так дакрануліся якую яны паспелі нопыт патрымаць у руках і вось ён пэўныя такія сюжэты выкарыстоўваў з гэтых часопісаў як эскізы і ён як стаў уласна графікам я як прыйшоў э, да мастацтва пра тое што пачаў рабіць такія наколкі на на плечах без дэзінфекцыі усялякай і так сталася што да яго пачалі проста хадзіць вось усе так так так так і гэта э, крымінналітэт пачаў да яго звяртацца з гэтай мэтай што фактычна ён набіў вось увесь мінск і у яго таксама вось у сям'і у нашчадкаў захаваўся такі нататнік ён у архіве сямейным ёздзе вось ён рабіў такія замалёўкі вось гэтыя тыпажы у Э, пацаны э, братватагачасныя э, ну гэта таксама унікальны дакумент вось ён апынуўся у гэтым асяроддзі так у такой <laughs> ролі вось мастака хто набіваў татухі Ну і ён таксама казаў што вось проста здзіўляецца як ён у гэтым асяроддзе ну вось у ўсё ж такі э, ну неяк асобна э, існаваў і ўрэшце рэшт прыйшоў да высокага мастацтва поступіў у акадэмію мастацтва не з першага разу і пазней тады яшчэ ў тагачасны беларускі тэатральны мастацкі так, так, так? так у тэатральна мастацкі ён жа акурат месціўся у будынку опернага тэатра калі не памыляюся ну у тыя часы ці не у э, пэўны час магчымы я дакладна не ведаю але у ну вось э, Арлен Михайлович распавядаў, што ён не з першага разу туды трапіў, паступіў і ён трошачкі вось э, займаўся таксама і цыркавым мастацтвам, акрабатыкай. Вось. І гэта ў прынцыпе так выяўляецца таксама у яго э, такая дынаміка, вось, яна ёсць у яго графічных творах, такі рух. Э, ну і ўвогуле вось такая сям'я вельмі цікавая мінская сям'я з такой творчай пераемнасцю гэта і э, сыны яго так які э, у розных э, праявах сябе рэалізоўваюць мастацтва і вось гэты горад яго вачыма ён мне таксама падаўся таким блізкім вось я дзякуючы яму таксама убачыў свой у Э, горад іначай і гэта э, нямецкія военнопалонныя якія адбудоўвалі аднаўлялі горад вось адносіны з імі калі службоўцы маглі ўзяць іх на нейкія такія прыватныя працы паклеіць э, шпалеры скажам і ўсе просто глядзелі і захапляліся як яны спрытна як яны зладжана працуюць што не гледзячы на тое што вось такая нянавісці что гэта ворагі і у у Менску праводзілася некалькі таких э, публічных прысудаў таксама вось э, э, злачынцам нямецкім. Іх адмыслова пасля нюрбенскага трыбуналу прывезлі і тут былі яны павешаны. Гэта ну, як бы не была такая публічная акцыя, але людзі пра гэта ведалі і вось на гэтым фоне ты простыя скажем нямецкія жаўнеры якія аднаўлялі горад якія працавалі і да іх стаўленне тым не менш было такое вось чалавечае ну вось як казаў арлен михайлович что нават вось гэтых якія ім паклеілі шпалеры яны пазней э, запрасілі там ім нават э, нейкі келіх настойкі налелі вось что у Э, таксама гэта досвед калі ну штосьці новае можна ўбачыць даведацца і гэта э, такі культурны э, экскурс такое падарожжа якое на тыя часы ну не шмат хто мог сабе дазволіць там што вось у убачыць жыўцом э, немцаў так трошачки э, да іх менталітэту можа ну прыгледзецца э, калі сапраўды пазней і не было такой магчымасці свабодных падарожжаў нам сейчас рухацца далей і нарэшце пра мінск непасрэдна ваш асабісты і вашымі вачыма была такая вёска слепня Я думаю что некаторыя просто нават паняцці не маюць што гэта за вёска дзе яна знікла і дзе намесцілася раней гэтая вёска Ну яна вось месцілася на э, э, сённяшнім месцы дзе пабудавалі нацыянальную бібліятэку і э, засталося ну, не менавіта непасрэдна на гэтым месцы была дарэчы было дзве э, слепні гэта была вялікая слепня і просто слепня як вось гэта там з бібліятэка як называлася гэта э, была просто слепня вось. Э, наколькі я ведаю і э, ну адтуль вось паходзіць э, моя сям'я по лініі маці і я памятаю яшчэ просто вось гэтую хату драўляную там і такія была і печ вось што зараз так можна назваць што вось і ўвогуле называлі што печ гэта душа дома так то Вось зараз калі ну уявіць кватэру, то э, зразумела, які тут ну, вось, проста прорва, які кантраст вось, з гэтым, уяўленнем і час ад часу вось гэты дом і сад вось яны ў таких э, ностальгічных успамінах вяртаюцца А калі будавалі э, бібліятэку там захавалі некалькі дрэваў старых Ну і вось я таксама недавно даведаўся ад бабулі што фактычна вось одно э, дрэва гэта э, прадзеда дрэва тому што яно <laughs> вас на яго зямлі было гэта ліпа на на Э, дагэтуль там э, расце что вось... сюдона заўсёды можна прыйсці прынамсі і ўзгадаць что тут некалі стаяў дом тут жылі продкі ну так э, гэта ну так, была вёска і вёска вось калі уявіць якімі тэмпамі горад просто расце і як ён все паглынае вось у мінску таксама яшчэ ёсць такая рыса што вось гэтага адчуванне прыгараду няма то что вы э, с любого пункту, с любой кропки, э, с таких трасс, основанных калим, подъезжаете до Минску, вы одразу бачите эти ну, бетонные джунгли, <laughs> хмарачосы, скажем, там нема такого вот плавного перехода, вот, как у Вильни. Там пригород, поздний так. город начинается. Вот этого нема, и, ну, правда, потому что город так э, динамично развивается, растет. И он этой вёски просто паглынае і вось можа таму і кажуць часам што мінск гэта одна вялікая вёска таму што <laughs> ён са шматлікіх вёсак складзен ну і, і складзены але прычына другая што просто прыток насельніцтва что это в асноўным вясковае насельніцтва якое прыязджала ў горад і таму менавіта ну, зараз пройдзі про э, по плошчы кастрычніцкай ну гэта дзіва дзіўна калі ты нікога не сустрэнеш знаёмых ну прынамсі калі не асабіста знаёмага то у твар дакладна знаёмага чалавек ну я таксама чуў что вось вялікая вёска паколькі все адзін аднаго ў прынцыпе ведаюць ну але наколькі гэта магчыма калі ўсё ж таки гэта 2 мільёны гэта ну немалы горад это сур'ёзна і на Э, гэтых вёсак безліч просто на тэрыторыі сучаснага мінску было і ну слядоў не захавалася ось я тое што памятаю гэта канешне асабістыя успаміны але ну ёсць такое шчымлівае такое сентыментальнае ностальгічнае адчуванне гэта яшчэ ну такі знак як мяняецца экалогія што вось там дзе быў э, гэты у за вёскай сад яблыневы калгасны э, сад пазней э, лесок пачынаўся луг ды, дык туды збіралі пралескі і лугавыя кветкі і грыбы і ягоды і Э, ну а дзе зараз вось у гарадской мяжы вы можете сабе такое дазволіць А што, а што вы рабілі на чарны час просто прыспешвае там так пераскокую што э, вы рабілі э, у нейкім дворык ёсць нейкі пра які вы хацелі распавесці на чарнышеўска гэта ну, не той пісьменніцкі дом ну вось не гэта іншы трошачки гэта просто мои такія дзіцячыя у Э, успаміны вось э, калі ўжо власна пачаў э, туды і ў школу хадзіць так і там жыў просто у нас сярод вось юнацтва такога дваравога такая дзіўнаватая гульня была гульня ў дзяржаву і за гульня гэта, пачатак 90-х гадоў такая цікавая сітуацыя што вось тая старая ідэалогія яна была як бы адрынута так і і новае яшчэ не так вось дарослымі ўспрымалася, што скажем такой ідэалогіі тады не было і мы неяк вось гэты ўсе сімволіку савецкую, успрынялі так яе выкарыстоўвалі ў нашых гульнях у нейкіх таких дэманстрацыях маніфестацыях сваіх так гулялі гульня быланя ў двары так так, так так гэта была такая гульня якая прытым доўжылася у три гады здаецца тому что у нас была і свая газета і свае гісторы і свае грошы якія называліся рудолары такая <laughs> цікавая назва Ну і зараз я... друкавалі гэтыя грошы Ну мы их не друкавалі мы их э, малявалі скажем там ці дзесьці на принтары можа і друкавалі просто что зараз разумееш что гэта з'яўлялася таксама вось такой ілюстрацыі свайго часу такога не незразумелага калі вось гэты крах адной сістэмы і пачынае штосьці новае стварацца і нейкая такая мабілізацыя вось яна лакальна адбывалася і гэты наш двор у нават некалькі артыкулаў было ў такіх уплывовых у свой час газетах вось пра гэты феномен што вось тут нейкія дзяржава творчыя працэсы <laughs> дзяржаўнае будаўніцтва ну стварэнне незалежнай дзяржавы а мы сабе вось у нас нейкая такая паасобку гульня развіваецца і мы ў гэтым так ну задзейнічаны зацята дастаткова былі і гэта такія ну у Э, дваравыя ўспаміны что вось наяўнасць просто такога э, двара такой пляцоўкі дзе можна гуляць она таксама шмат э, для каго вось уяўляе такія знакі сімвалы месцы нейкія такія дрэвы прыгадваеш якіх таксама зараз няма на якіх там можна было лазіць просто там вісець у праводзіць э, шмат часу. Ну гэта дзіцячыя ўспаміны, я думаю, это натуральна і у кожнага могуць быць такія вось э, атрибуты нейкія артефакты з дзяцінства ну і, і гэта таксама гісторыя гэта мінская <laughs> гісторыя лакальная асабістая ну час э, экскурсіі час завершыць нашу экскурсію і на развітанне маю колькі таких э, простенькіх пытанняў якія не тычацца гісторыі асабіста э, ваши нейкія ўражанні ад мінска напрыклад чым пахне для вас мінскусь пах мінска ён які у Ну вось зноў ну, такі гэтага паху няма, але я памятаю на немезе пах хлебазавод, вось гэты водар хлебу сапраўднага э, жытняга ці якога гэты водар я памятаю. Яго на жаль, няма, таму што кансерванты, але такі пах ёсць там, дзе завод элеварыя ну, там... ну, гэта <laughs> хмелевы пах і ён ўжо пазней з'явіўся ну таксама гэта пэўная адметнасць я лічу что такія пахі павінны існаваць тому что это сведчанне вось нейкай яшчэ традыцыйнай такой тэхналогіі вытворчасці а помніка каму ці чаму на вашу думку мінску не хапае э, ведаеце такое э, складанае дастаткова пытанне э, я нават і не бяруся на адказаць так хутка але вы ведаеце ёсць такая праграма вы з тых помнікаў каго каму яшчэ няма э, помнікаў у менску э, я нават э, ну на на жаль і не возьмуся зараз так адказаць вось хутка на гэты Ну то бок будзе яшчэ нагода сустрэцца і пра гэта паразважаць Ну чаму ж таму вось э, іцка тандэтніку гандляру рухлядзю чаму не павінна быць помніку Я лічу нармальная ідэя. Дякую Егор за гэтую экскурсію. Нагадаю, сёння ж пацеравалі па сталіцы з мастацтвазнаўцам і гісторыкам Егорам Сурскім.